Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam 165. A ne bi hurirete radi Allahu anhu, kale, kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ode bi hurir radi Allahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, men šehid il dženazete, hatta yusalla alaiha, fe lehu qiratun ko prisustvoje dženazi sve dok se klanja kaže on ima nagradu kirata vome šehide hata tutfene felehun kiratan ako prisustvoje dženazi e, sve dok se ne ukopa umrli kaže felehu kirata on ima nagradu dva kirata Kile pa, pa je bio upitan Umel qiratana, šta su to dva qirata? Pa je rekao poslanik sam sam, mislu džebelejnin azimin, kaže, poput dva velika, ogromna brda. Imamo rivati, ima došlo poput brda Uhud. Jedan qirat poput brda Uhud, znači veliko, veliko brdo. I imamo rivajut kod muslima, u nastavku kaže, voli muslim, asgaru huma mislu džabeli uhud. Najmanji, manji, manji od ta dva brda je, kaže, poput brda Uhuda. To je nagrada, znači, e, znači u hadise došla e, pojašnjena nagrada ono ko klanja dženazu, koliko nagrada ima, je nagrada ono ko klanja dženazu i prisustvoje ispačaj dženazi dok ne bude ukopan umrli, mejte. <clears throat> Uglavnom, e, znači ovaj hadis govori o tome, da je od razloga oprosta grijeha uh, onima narod koji ne puštaju dunjalku, koji umru, koji presele, koji napusti znači dunjalk ovaj, na kojim se radi dobri djela idu na hiret gdje se naplaćuje ono što što si radio da je u stvari ovo što je vezano za dženazu <clears throat> klanjanje dženaze, prisustvanje klanjanje dženaze, uh, narodno klanja dženaze u stvari šefaat. Šefaat onom kome se klanja dženaza. A nagrada, znači u Bosniku nagrada ima, ima, ima hajr onaj kome se klanja dženaza, jer to šefaat za znači, uzimanje za njega. A ima nagradu onaj koji dođe klanja dženazu, ogromnu nagradu. Pa je pojašnjeno tu znači razlika u nagradu onom ko klanja dženazu i onom ko klanja dženazu i e, isprati umrlog na mezari dok se ne ukopa razlika znači u veličini nagrade. Za, e, znači duplo, duplo veća razlika za onog koji do kraja isprati dženazu. <clears throat> Naravno, ovdje sa shabi pitali, nije bilo jasno šta znači ovo kirat, koja tu veličina nagrade pa su pitali, pa je bilo pojašnjeno, znači kolika je to veličina, znači a to stvar znači da je to ogromna nagrada. Ako je veličina je brda, ako je veličina je brda Uhuda ili dva velika brda. Hadis ukazuje na tobe da je najbolji na, narodno e, na dženazan, o to znači već govorili, da je ono fart kifaje, da neko od muslimana, znači fajna dženazija namaza muslimana je fartki kifaj, znači obaveza je muslimanskoj zajednici u sredini gdje živio taj musliman da organizuju znači ukopavanje umrlog i da se klanja dženaza. Što znači skupina ako obavi spada grije sa ostalih Pa onaj koji ode i prisvoje dženazu, znači najbolje je da, da ode i klanja dženazu i prisvoje ispraćaj dženazi dok se ne ukopa. On ima najveću nagradu. A onda imamo ovaj oko toga je prilikom ispraćanja dženaza, ispraćanja dženaze, znači razvježenje oko toga gdje je, e, kad se prati dženaze, bolje ići ispred dženaze ili iza dženaze. Kakva je praksa kod nas kad se ispraća dženaze? Iza dženaze. Nosi se umrli na tabut ili tako na ramenima, a oni koji idu, idu iza dženaze. Džumur učenjaka je na tome da je hodanje ispred dženaze bolje, vrednije. Kaže Ibn Munzir, Inahu sebete ene nebija sallallahu alaihi sallam ba Bekir u Umara radijallahu anhuma kanu jem šune emame le dženaze ti. Kaže potvrđeno je da su vjerovijesnik, kaže Ibn Munzir, potvrđeno je da su vjerovijesnik sallallahu alaihi sallam Bekir i Umar radijallahu anhuma išli, hodali bi ispred dženaze, znači dženaze koji ispred će, hodali bi ispred nje, a ne iza nje. A kod nas se tretira da, da nije u rijedi ispeđa nazel, tako? I čak se znaju neke, o, o, ovaj, da to nije, da to nije u rijedi, se treba skloniti, pustiti da provođe nazel, pa kao da je to vid, jedan vid nepošta, ne, nepoštivanja dženaze, što nije ispravno. Znači, džumu rušenjaka na tome da je, kad se prati dženaza, da je, da je, da je ispravnije, da je sumne, da se ide po džumu rušenjaka ispred dženaze, a ne iza dženaze. Naravno, sunet je i da se nosi. <clears throat> ne mogu svi nositi. <clears throat> Također, uh, klanjač, onaj koji klanja, koji isprati dženazu dok se ukopa, po tekstu hadisa, znači to je ogromna nagrada, ovdje, znači, otprilike opisana nagrada, u stvari riječ je u stvari nagradu koju, koju veličinu i ne možemo da, da znamo, ako ona veličini dva brda. <clears throat> Već smo to odgovorili, znači da je u stvari klanjanje ženazi, ispraćanje ženazi, da je u stvari to, i čin, e, da je to vid dobročinstva prema umrloj osobi. I da je poželjno onaj koji situaciji da odi na dženazu. U nas je problem ovdje odlazak na dženazu, mi često ovaj, odlazimo, moramo ići na putovanje da bi obali dženazu. Znači ti moraš, što kažu, uzjehat konja, upaliti auto i da bi ošao nekom na dženazu od putovača, na putovanje gdje se tičeš kao putnik, da bi klanjao dženazu. Pa to naravno otežava, jer e, govorimo ovdje zbog mjesta gdje se ukopavaju, uh, e, uh, e, mezarja su sad poprično daleko od, od naseljenih mjesta, pa zbog prenaseljenosti, govorimo recimo konkretno ovdje u Sarajevo, pa zaista zahtijeva i vremena E, i vremena i puta uzme, e, uzme znači e, mora se izvoji vrijeme i materijalno i, i, i vrijeme da se da bi se otišlo, da bi se vratilo da bi se, da bi se otišlo nekom na dženazu što dodatno ovaj, otežava otežava tu zra obično plaćeno da osoba ako neko presjeli komšiliku ovaj, ili od rodbine poznanika da ide na dženazu to je ono osnova jel? ali ako bi neko htio da ide nekom klanja dženazu ni, ni, ovaj, ne gledajući da li mora poznavati osobu i to je mustehab eh, onda se vraća kod nas dodatni problem što mi kad odem u klan dženazu ne znam u stvari taj kome klan dženazu jer, jer u stvari uopšte je bio musliman jel? da li uopšte osoba znači, da li je sebe on tretirao muslimanom uopšte to je jedna stvar je njegov kopave po običajima vjerskim klanju ne klanju ako on sebe tretirao u praksi u stvari radio nešto što ga izvodi islama nije imao namaza uopšte oko čega postoji razvijen, znači onda je dolazi situacija, ali u stvari, ovaj, da od prilike trebaš iznat kome klanjaš dženazu. I onda još dodatko na to dodamo, kad imam nekog od, od rodbini, bližih i tako dalje, i on preseli i znaš da nije čovjek bio uvjeren, ni navjeri, da mu upitan islam ili da nije bio islam i sad radi rodbini, radi poznanstva, sad ti trebaš otići ili ne otići na dženazu. Pa to često stvara, stvara zapitanost kod, kod mnogih koji ne bi otišli ili bi otišli rado, ali upitno je to da idu i tako dalje. Uglavnom, otići klanja dženazu nekom za čije islam upitan, ima griha onaj koji odi, koji klanjaju. Pitanje, samo imali sevap onaj kome se klanjaju. Ako, znači, ne znamo za osobu sigurno da je, da je na kufru umrla. Sumnjam. Znači, nima griha ako ti njima odiš, ali pojim te, pojim te što ideš ovaj, što ideš bez veze ako osoba nije bila islam i tako dalje, ta osoba nema nagrad nikako ako nije umrla islam. Uglavnom ovdje je vezano za posjećivanje kaburova, ovdje je ovaj, Agula Besan spomenuo ovaj, hadis vezano za, za šta se izgovori prilikom obilaska kaburova, pa kaže, spominje ono što, što navodi Šeju Slavim Tejmije, uh, A šeho islami temi je izdošao ovaj, sa, uh, eh, s ovim stvarima koje je spominjao vezan narod vraćajući na šarijaske tekstove, uh, šta je propisano rad kod kaborova, na koji način, šta spada u nautarije, šta, kako je dozvoljeno podsjeti prema kaborovima, vraćajući na šarijaske tekstove. I temi je naravno izazvao veliku halabuku po tom pitanju, a onda poslije, naravno još kada je došao Muhammed Abdul Vehav, kada i on trebao svoje vrijeme da pročisti se po pitanju tih stvari, zato je tolika, uh, tolika uh, uh, jel, ova, možemo reći, jel, kampanja podignuta protiv Ibn Tejmije i Muhammeda Vdolehava zato što su udarili ovu, ovu namotarsku, jel, e, ovu žilu kucavicu, jel, jer glavno svi koji njih vezano oko Kaburova, mnoge stvari, i sad kad tu udariš, kažeš nešto nije u redu, nije ispravno, znači udario si u najosjetljiviju stvar. Još ako je to vezano za financije i da na to obstoji neka, neka vjerska zajednica, onda si naravno dirno nešto što, što nisi smio dirati. on naravno da te onda treba proglaziti da si, da, ti, da si nova vjera, da ti nisi u redu, da si neprijati islama, muslimana, zajednici i tako dalje. I onda pojavlja se ona treća skupina, ono mješavina. Ono, zna se da nije u redu, ali eto, ako ti negiraš to što nije u redu, onda praviš fesad, nered i fitno, e sad treba mudrovat način treba sad mudrovat, treba, znaš da nije u redu, ali trebaš ipak to rad, pa nešto između se, ono, polutanerski djeluješ, pa na što izađe, jel? Ima, kaže, krupni stvari, bitni. Kaže, šest nobi temi je, zijare, tu kad smo na znači, posjećivanje kabura se dijeli na dvije vrste, zijare šerije, kaže, propisani, a, propisana vrsta posjeti kaburova, i zijare bid'ije, i posjećivanje novotarsko. Kaže fezijaretu šar'ije jaksadu, uh, eh, jaksadu bihla selam, juksadu bihla selam ala mejt, wa du'a lehu bi menzileti salati ala ženazite, kema tebete fi sahih nebim sallam sallam. Kaže, propisani zijaret, kaže, propisani zijaret, kaže, sa njim se cilja da se, da se, kaže, po eh, poselami umrli i da mu se dovi. Kaže, što je na stepenu, na sepenu kaže namaza, na sepenu namaza, uh, kaže salat la dženaze, na stepenu namaza, uh, uh, znači klanjanje namaza prilikom dženaze, kao što je došlo u da vjerovjesnik sallallahu alim se kano ju alim ashabahu i da Eh, za ru kubur an jekulu, kaže, kao što je poslanik sa sve poučava zhabe, kada posjeti kaburove, šta da kaže, assalamu alaikum, ehle diari minel muslimine ul mu'minin, ina inša bikum lahiqun jerhamullahu uh, mustaqdimin, minkvan mustaqhirin, nasallallahu lena wa lakum lafije, allahumma la tahrimna ajrahum wa la teftina ba'dahum, waghfir lana wa lahum. Ovo koji su došli u određenim hadisima, u stvari ona osnovna, osnovna dova poznata, kao došla u Buhari i Muslimo, ja, assalamu alik, ja, ehle dijari, minel, mu, minel muslim, minel mu, mininel muslimini, obrnuto, in, inna inša Allah, ubikum lahi kun, nese aluna lena velakum lafije. Ovo ima dodatke u drugim rivajetima. Ja, ima više rivajete po pitanju te dove. Svejedno koja god da se kaže, e, je ispravno. Znači, od suneta je, znači, mu ste ovo izgovoriti to je kad najedješ na muslimanskom mezaru, tako. E sad dolazam, imamo sela, zamisli sad ono, ono tekfirsko meselu, ti najedješ pred muslimanskom mezare, a ne znaš, možda su mušici ti ukopavani. I još ti učiti u dovu, neješ ući dovu. Ja. Ja, ako to učiš, ja, onda ti izaš jer ćeš ti učiti, ćeš ti mušicima učiti, jel, dovu. Znači, to, malo, to su već ovaj dublji, dublji mesele, to se izučava na, na, na fakultetima. <laughs> to su ovi novi kaburovi. ne, Allah ne znaš da oni prije su učinili kufru tako utarali, mi će imali aslu. <laughs> muslimanska mezara. A kad najdeš pored mušičkih mezara, imamo onaj hadis u došlo, šta da se prouči? Ja. E, taj hadis, mogu da neko istraži, ko će od ovi, ovi, naši ulemi da istraži? Neko nek nam nađe, nađete tamo, ili hadis, ima razilaženje oko njegove vjerodostojnosti i pouzdanosti. Pa da neko malo to istraži, da dođe, šta su rekla u Lema, da mi da procijecimo to. Hoćemo obradovat čafre s vatrom ili nećemo? Hajde, eto. Hajde. Nije bitno. Nek se snađe, nije bitno. Dobro. Dalje, kaže Ibn Temije, ako što se tiče ziareta novotarskog, kaže... Uh, Misl kasdi kabr ba'dil anbiya salihin li salatino. Kaže, poput toga da se posjeti kabor neki uh, vjerovjesnika ili dobri ljudi, kaže, radi namaza, radi namaza kod, kod tih kaborova. Evo du'a indahu. Ili kaže da uči dovu kod kaborova. Kaže, evo du'a bihi, evo talebi halevađ minhu. Ili kaže da dovi, da dovi njemu, znači od njega traži. Uh, ili da traži da mu dovolji neke potrebe njegove au talaba min uh, eh, talabaha min Allah ta'ala inda qabrihi uh, znači da, da traži nešto od umrlog da mu ostvari eh, ili traži od Allaha kod kabra umrlog znači to sve kombinacije nešto što je veliki širski izvod islama, nešto što ne izvodi islama. Kaže, au u tu bihi, au u nahrvi ili traženje pomoći od njega i tome slično. Kaže, fe hada al bid'i التي لم يفعلها أحد من الصحابة ولا تابعين لهم بإحسان kaže ovo su novotarije koje niko nije radio od ashaba i tabiina i oni koji slijedi i oni koji se došli posle ashaba koji slijedi dobro bel kad neha a zalike aimetul muslimin kibar kaže ne samo to nego su kaže to zabranili imami muslimana veliki imami muslimana su zabranili tu stvar da se ide da se to radi kod kaburova <clears throat> I naravno ovo je ono što svaki musliman trebao da zna i ovako da se obhodi, međutim mi u praksi imamo nešto sasvim drugo, jel? spoj tradicije i, i onaj, porodica, familija, šta ovo, kako reći ovo i tako dalje, znači dolazimo u veliku koliziju. Ovdje je naj, najbolja, najčista stvar, čovjek prvo rašći sa sobom, da zna šta je ispravno i da to on sprovodi u praksi liječenje to u praksi unutar porodice, naravno unutar sva supruga, djeca, naravno on treba se riješiti toga da znaju šta je ispravno, da ne radno što je zabranjeno, a sa ostalima, znači, e, razgovarat, e, pokušati dostaviti tu stvar, e, ne prisutovati njihovim ovim, ovim novotarijama koji radi od razorazi vrsta posjeta i tako dalje, ovo što se radi za, je to drugi dan Bajrama, jednog i drugog, je tako, ili samo jedan? Koji prvi dan, prvi dan posjetiti ono... Ja. Uh, posjećivan Mezareva, pa onda obilazak ovi šehidski, ovi oni, ovaj, sve te, sve o tim stvarima, znači te stvari treba izbjegavati, a naravno biti oprezan u spuštanju propisa neko ko radi o nekih stvari koji su šarijetski sporne, bez poznavanja detaljno, kakve nismo mi kad je, nismo poznali da mi, da mi ovaj, tekfirimo nekog ne tekfirimo, Eh, ali je to bitno samo da vi znate u kojim situacijama treba znati eh, ne, eh, nečije stanje, da li musliman, ni musliman. To je u situacijama, ono, jel ćeš poklanjati dženazu, hoćeš, hoćeš, može biti veliza prilikom ovaj, vjenčanja, starateljstva, ili neke druge stvari gdje je, upit, gdje je bitno da, za neku određenu osobu da znamo da li je u islamu ili islamu. Ono ostalo, jel, Allah te šalim, zadužio da ti, kao što poznate, ono izraka, mate abedan Allahu bitekfiril, muslimin, Allah šanu nije nam učinio ibadet u tome da tekfirimo muslimane, odnosno da to samo bolimo od toga, ili neko učinio kufr, nije učinio kufr. Znači, a, a jesam zadužio da ljude davetimo, da ih, da, da, da ih pozivamo ono što je ispravno, da pojašnjavamo, da im omilimo islam, tu nas je salažan zadužio, a nije zadužio da spuštamo ani propis kufra. Na kraju kraju upozor, u šredski tekst došlo upozorenje da nesevimo za oni koji sebe tretiraju muslimane, da, ih, da im kažemo da je kafir jer će se ta riječ vratiti jednog od njih dvojice, na ono koga si nazvao kafir ili na tebe, što znači da je to uh, upozorenje, da to ne smiješ raditi, da se kloniš toga, da se čuvaš toga. I s ovim smo mi završili uh, hadise koji su spomenuti u poglavlju uh, vezane za dženazu. A nakon toga nam dolazi zekat. Dolaze nam hadisi koji govori o zekatu pa ćemo njih ostati za sljedeći pogled, uzet ćemo detalje i spominjati. Molim Allah, Žešanu, Pečafik, u vjeri da se uči bogobojaznima. Svan, kalahum, vebem, kešadan, lajim, te sakir, koji tu bi lik. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,